Олесь Бузина. Революція на болоті. Крейсер Жовто-синя Україна. Крейсер Жовто-синя Україна був старенький, із совітського сторожовика перероблений. За комуняцьких часів на ньому турецьких браконьєрів ганяли, щоб вони камбалу у радянського народу не крали. Потім Радянський Союз розпався. Постали незалежні одна від одної Росія і Україна. І московський президент Єльцин теж перероблений, тільки не зі сторожевика, а з секретаря Свердловського обкому, взявся пропивати бувший союзний флот і якось пропив жовто-синю Україну, яка ще не знала, що вона Україна та ще й жовто-синя, а називалася просто Староживой корабль гремящий українському президенту кучмі. Прямо так у Кремлі і пропив як то кажуть, не приходячи до тями. Коли вранці він очумався у калюжі своєї блювотини і коньяку в Георгіївському залі Кремля, то й не пам'ятав, що ще вчора був у нього той грімящий, і навіть кому пропив не пам'ятав. А з ким ми пілі вчора, Віктор Степанович? спитав він, переплутавши Березовського з Чорномирдіним. З каким-то китайцем? Сам ти китаєць, подумав Березовський і ще раз пожалів, що президентом Росії не може бути єврей. Это ничего, что он все бы украл, зато ничего бы не пропил. А у Кучми в Києві в Маріїнському палаці навпаки було лікування. Бачите, що я вам з Москви привіз, сказав Кучма своїй дочці і зятю. А ви казали, що ваш папа дурник. Маємо тепер цілий корабель. Ні, навіть флот. Тепер ми морська держава. Дочка поцілувала татка у щоку, а зять зразу став думати, кому можна таке добро перепродати, оформивши його по документам як баркас, а різницю взявши собі чорним налом. В Українському міністерстві оборони стратегічному виграшу свого головнокомандуючого теж дуже зраділи. Давайте перейменуємо його у авіаносець, сказав один із адміралів, який до незалежності був завідуючим морським клубом у Севастополі і крутив матросам кіно а за свій сознательний перехід на бік української влади зразу виріс з мічмана до контрадмірала і навчився не тільки колупатися кортиком у носі, а ще й смажити на ньому сало. Як ми можемо його перейменувати в авіаносець, коли у нас нема жодного морського літака? відрізав йому інший український адмірал, який до незалежності був не клубом, а завскладом, де зберігалися тільняшки і рятівні круги тому він набагато краще розбирався у військово-морських питаннях і ставився до свого колеги з деякою поблажливістю. Що на нього сідатиме? Ворони? Щоб не справляти ідіотського враження за межами держави і одночасно підняти патріотичні настрої всередині її, пропитий Єльциним сторожовик, врешті-решт вирішили підвищити у званні до крейсера і перейменувати у жовто-синю Україну призначивши його флагманом Незалежного флоту. Довго дискутували, якою буде форма моряків на новому кораблі. Діячі непівздохлого руху і інші ультранаціоналісти вимагали, щоб кацапські кльоші для українських матросів обов'язково замінили запорозькими шароварами. Але морські спеціалісти, особливо той досвідчений адмірал, що колись був завскладом, вимагали, щоб то були саме кльоші, то не кацапські штани, переконував він, то такі самі штани, що й на прославленому англійському флоті, а широкі вони знизу, щоб легше з матросів зіскакували, коли корабель тонутиме і хлопці посипляться у воду. Що ви таке кажете, пане адмірале? гарячкував у відповідь колишній завклубом. Наша жовто-синя Україна ніколи не потоне, вона не потопляєма. Щоб не дійшло до розвалу країни на захід та схід, вирішили до всенародного референдуму не видавати матросам штанів взагалі, бо так буде і дешевше для державного бюджету, і страшніше для сусідніх флотів. Щоправда, зять президента тихенько добився, щоб по секретним бумагам виходило, начебто кожному матросу замовили зразу по дві пари штанів кльощі для повсякденної форми і шаровари для парадної. Але ні тих, ні других ніхто ніколи не бачив. Хоча гроші за штани на рахунок зятівського заводу по виробництву газових труб, які здалеку нагадують надуті вітром штанини, з казни все ж таки перечислили. Після того, як вирішили питання з кльошами, настав час призначати капітана. Зразу знайшлося багато охочих, але найсильнішими кандидатами були троє. Один уркаган, який з молоду двічі отсидів за кражі матросських шапок, другий колишній бухгалтер випускник славетного Тернопільського сільськогосподарського інституту, що дає освіту вищу ніж у Сорбонні, і право керувати будь-яким транспортним засобом від вола до Нацбанку. А третє таке, що й казать страшно по паспорту, наче баба, та ще й з косою, а по охваткам хуже любого самого вредного мужика. Між кандидатами щинилась бійка. Уркагана підтримувала Москва, бо він дуже добре співав у Кремлі Мурку і обіцяв повести жовто-синю Україну курсом Норд-Ост. А якщо повезе, то навіть переіменувати її у лінкор Велика Малоросія. За бухгалтера стояла горою уся ковбойська Америка. Він був дуже близький їй своєю високою культурою, теж з молоду, як і кожний справжній техаський хлопець, крутив хости телятам, і вправляв роги коровам. Вітя із Ареал Ковбой. Вирішили у Білому домі і сказали, що будуть помагати йому і зв'яздами, і полосами. Єдина проблема була в тому, що, незважаючи на високу культуру, Вітя абсолютно не розбирався в морських питаннях і зовсім не розмовляв рідною для кожного справжнього шкіпера англійською мовою, навіть з американським акцентом не розмовляв, і не розумів ні бельмеса, хоч на пальцях йому ту мову показуй. Щоб пом'якшити якось цю неув'язку, до нього приставили перекладача здорову мордату бабу з госдепа, похожу на боцмана, яка должна була розтовкмачувати йому сигнали з центра. А третього кандидата в капітани ніхто не підтримував. Все життя цей кандидат розраховував тільки на власні сили і мужський ідіотизм а в науці кораблеводіння вважав себе великим професіоналом, бо ще з молоду, коли був не кандидатом, а баришнею, хлопці катали його по Дніпру на лодочці, хватаючи за попу. А один з них навіть пояснив, що таке природний газ і що з ним можна робити. Хоча зразу після того пояснення чомусь втік до Америки без газу, але з панамським паспортом. В результаті бійки переміг бухгалтер і як тільки переміг, став ногами спихати все, що міг з України за борт, бо його руки ніколи нічого не крали. Третього кандидата призначили йому старпомом, щоб помагала спихати, і вона зразу од нечистого сумління стала на очах старіти на державній службі. Хоча, як і раніше, кокетлива то накручувала, то розпускала косу на голові запевняючи, що від цих магічних пасів скаче не курс долара, а наповнюється державний бюджет. А Уркагана загнали у трюм, щоб він там керував кочегарами. Бідолаха огризався і час від часу щось булькав знизу і грозився, що виведе народ на палубу. Але йому ніхто не вірив, бо навіть сам він, коли виповзав з трюму, де крав вугілля для старого крейсерського котла, ходив по палубі у крокодилячих туфлях, і всі бачили, що він не крокодил, а так тільки прикидається. І так би вони пливли і далі, якби не стали кінчатися матроси. Більшість з них були переведені на жовто-синю Україну з іншого крейсера Червона Україна, який потонув прямо на базі коло стінки причалу однудьги. Були це люди прості, роботящі, щоправда, дуже любили випить, і не тільки по вихідним, а й по будням що не дуже добре позначалося на службі, а другу, меншу, але дуже свідому, аж до божевілля партію матросів перевели з підводного човна Галичина, якого ніхто ніколи в очі не бачив, такий він був підводний. Діди цих хлопців колись служили на австро-угорському цісарському флоті, заварюючи кохви панам офіцерам, і цим дуже пишалися хоча брали їх на флот тільки тому, що вони вміли сплавляти ліс по карпатським річкам. Але на новому місці служби всі вони пнулися чимось командувати і всіх вчити, навіть того адмірала, що був завклубом, і сам міг кого завгодно усьому навчить. Матроси з Галичини і з Червоної України трошки недолюблювали один одного. До бійки між ними, правда, не дійшло. Бо Їх об'єднувало, що в кожному порту, куди заходила з дружним візитом жовто-синя Україна, і червоноукраїнці, і галичани зразу вискакували за борт з криками Ще не вмерли і пливли до берега, бо штанів їм так і не видали, лише по парі казьонних трусів, оформлених у соковитих національних барвах. Багато їх при цьому потонуло, бо труси ті були дуже широкі, важкі, схожі на укорочені шаровари і пекельно тягли донизу. Але дехто все ж таки доплив і розселився по всьому світу, від Італії до Аргентини. Один навіть влаштувався показувати бойовий гопак у Японії. В токійському національному цирку його оформили як клоуна. Самураї аж покачувалося од реготу, коли він сідав голим гузном на бамбукового списа, демонструючи своє мистецтво і козацьке презирство до болю. Начальство на те масове дезертирство не звертало жодної уваги. Бухгалтер крав ногами ще швидше, ніж раніше, відчуваючи, що час спливає, як морська вода, і його скоро замінять новим капітаном. Помічниця з ночі до ранку лазила по чужих кораблях, домовляючись з чужими капітанами, щоб міжнародна капітанська профспілка призначила її замість бухгалтера. А Уркаган раптом зрозумів, що море то не його стихія, і просто скис. Одного ранку проснулися від смороду в трюмі, кинулися туди, а там замість уркагана просто стояла стара бочка з солоними огірками, які не годилися навіть на закуску. І тут роздався страшний гуркіт. Жовто-синя Україна на повному ходу налетіла на косу тузла, точніше на те, що від неї осталося після того як її розмили своєю дамбою москалі, і стала прямо поперек Керченської протоки. Гору води поперло на палубу, бухгалтера змила за борт. Він випливав на бочці зі скислими огірками, тримаючи чомусь в руках бджолиний вулик, який невідомо звідки взявся на бойовому кораблі, і верещав Рятуйте! Помічниця, не втрачаючи душевної рівноваги, отчепила з голови косу, пов'язану рятівним кругом, жбурнула її у воду і сама стрибнула у слід разом з корабельною касою. Матроси, які ще не встигли повтікати по закордонних портах, зарепетували. Одні кричали Міцніть націю, інші Даєш федерацію. Ось ось мало дійти до бійки. У крейсера відвалилась корма злетіла з борту табличка з назвою. А от усього цього гармидеру прокинулись у Кремлі двоє якихось людей, і один з них, чи то президент, чи то прем'єр, спитав іншого, що там гриміт в прихожій, і почув відповідь: Да это наш гремящий возвращається на базу. Ну ну, сказав прем'єр-президент і знову завалився спати, укрившись ковдрою з двоголовим царським орлом. 28 травня 2009 року